komil iymon yo'lidagi muhim shartlardan biri bu vafodir vafo inson umrining mazmunini jamiyatdagi mavqeining mohiyatini belgilaydigan mezonlardan biri hisoblanadi vafo va vafosizlik va'daning ijrosi yoxud xilofi bilan ro'y beradi shunga qarab iymon sinaladi bir muslimga boshqa insonlar tomonidan baho beriladi vafo kalimasining tarixi al misoq deb ataluvchi uzoq moziyga borib taqaladi hali osmonlaru yer yaratilmagan paytda alloh taborak va taolo otamiz odam alayhissalomdan boshlab qiyomat kunigacha dunyoga keladigan odamlarning ruhlarini yaratgan va ulardan men sizlarning barhaq tangringiz emasmanmi deb so'raganida jami insoniyatning ruhlari albatta sen bizni yaratguvchimiz barhaq parvardigorimizsan deya javob berishdi hisob kunida inson mana shu va'dasiga bo'lgan vafosi yoki vafosizligiga qarab ajr yoki azobga hukm qilinadi shu bois ham sharqda vafo tushunchasi faqat ijtimoiy ma'noda emas balki o'ta keng ma'noda qo'llanadi yanada aniqrog'i vafoning ijtimoiy mazmuni ilohiy mazmun mohiyati bilan uyg'unlashib ketadi vafoning asosan 3 jihati e'tiborlidir birinchi jihat alloh yaratgan mahluqotlarning bari o'z jufti bilan yaratilganligi borliq muvozanati shu juftlar aro vafoning darajasi bilan belgilanishi haqidagi umum bashariy qarashlardir vafodan yiroq bo'lgan mahluqot alal oqibat o'z mohiyatidan uzoqlashadi qars bir qo'ldan chiqmagandek yolg'iz odam hayotdan sassiz sadosiz o'tadi hatto tosh ham o'z juftidan yiroqda bo'lar ekan hech narsaga yaramaydi ularning visolidan esa olam yorishadi burgutning tanasidagi bir qanoti ikkinchisidan ajralsa u uchishdan mahrum bo'ladi xullas vafo shunchalar noyob tuyg'uki unga xiyonat qilinsa hamma narsa o'z mohiyatini yo'qotadi vafo degan oliy tuyg'uga nisbatan sidqda harakat rivojlanish taraqqiyot bor ammo kishilik dunyosi vafo shevasiga xiyonatdan charchamaydi har kun minglab vafosizliklar ro'y beradiki bu yangilik emas xudbin inson o'z manfaati rohat farog'ati yo'lida vafoni poymol edi bundan hech bir hijolat chekmaydi biri so'zda biri faoliyatda biri ruhiyatda biri farovonlikda biri jangu jadalda vafoga xiyonat etadi shu sababdan insonlik jamiyati nomukammal shuning uchun ham dunyoda vafosizlar ko'p vafoga sodiq kishiga esa doimiy alam iztirob hamrohdir vafo haqidagi qarashlarning ikkinchisi kishi birovga bir vafo qilsa ortidan ming jafo ko'radiki unga najot yo'qdir dunyoning bo'lishi shu vafodor odam qismati go'yo gavhar koni yoki shamning qismatiga o'xshaydi kon qancha saxiylik bilan bag'ridagi gavharni chiqarsa konchi shunchalik shafqatsizlik qilib uning bag'riga cho'qmoq uradi sham uyning ichi tashini charog'on qilgani sari uy egasi paydarpay uning boshini uzadi vafoli yor shunday bebaho gavharki shoh ham gado ham unga muhtojdir ammo afsuski bu olamda bunday gavhar noyob agar bo'lganida ham uni jinsi bashar odamlar orasidan izlash behuda uchinchi eng so'nggi hal qiluvchi xulosa tangriga vafodorlik va allohning o'z bandalariga vafodorligi xususidagi xulosadir darhaqiqat insonlar bir birlariga ozor berguvchidirlar jahon ahlidan vafo topmoq dushvor ammo bundan qayg'ulanish lozim emas agar u haqiqiy yori vafodorini tanigan bo'lsa qayg'urmaydi chunki alloh hech qachon xiyonat etmaydi dunyoda allohni tanamay yashagan odam bamisli ichi bo'sh sadaqdir ko'rinadiki har ikki talqinda ham dinsiz xudosiz kishilar qalbi yo'q deya ta'riflanmoqda qalbi yo'q kishi esa hayvon bilan barobar vafo qilganlar ya'ni almisoqda bergan va'dasiga sodiq qolganlar odamlarning vafosizligidan ko'p g'amgin bo'lavermaydilarki vafoga vafo bilan javob qilguvchi zot bor uning vafosidan keladigan saodat va farog'at oldida dunyo ne'matlari sariq chaqaga ham arzimaydi rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar kimda quyidagi uch xislat bo'lsa unga iymon huzur halovat baxsh etgaydir alloh va rasulini hammadan ko'ra yaxshi ko'rmoq yaxshi ko'rgan kishisini faqat allohni deb yaxshi ko'rmoq yomon ko'rgan kishisi o'zini faqat Allohni deb yomon ko'rmoq. Zero iymon halovatini topmoq, komil iymon sohibi bo'lmoq ham vafo bilan bog'liq. yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zikr etgan ushbu uch fazilat vafoli kishilar uchun xosdir. Vafoli kishilarni hatto jannatdan ham a'loroq mukofot kutadi bu allohning vasli jamolini ko'rish saodatidir alloh taologa bergan va'dalari ya'ni iymonlariga vafodor insonlar o'tkinchi dunyo istiroblaridan g'amgin bo'lsalarda va'dalarida sodiq qoladilar ramla binti abu sufyon yoki ummu habiba roziyallohu anhu ismli sahoba ayol keyinchalik rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zavjalari hayotlariga doir ushbu hikoya fikrimizga dalildir ulug' hikmat sohibi alloh ummu habibani har qanday puxta pishiq erkakni dovdiratib aqlini shoshirib qo'yadigan imtihon bilan sinashni va undan yorug' yuz ila olib chiqishni iroda etdi bir kecha uyquga cho'mgan ummu habiba tush ko'rdi go'yoki eri ubaydulloh ibn jahsh dengizning tubida qoqilib suqilib yurganmish atrofini bir biridan quyuq zulmatlar o'rab olgan ahvoli nihoyatda ayanchliymish ayol cho'chib uyg'ondi uyqusida ko'rganlarini hech kimga aytmadi ammo behosiyat tush ko'p kuttirmay ro'yobga chiqdi o'sha mash'um tundan keyingi kunduz nihoyasiga yetmasdan ubaydulloh ibn jahsh dinidan qaytib nasroniy bo'lib ketdi qavoq xonada bir necha aroqxo'r hamtovoqlari bilan birga aroqdan bosh ko'tarmay qo'ydi ummu habibaning oldiga yengili ham og'ir bo'lgan ikkita shart qo'ydi yoki taloq yoki nasroniylik ummu habibaning ro'barosida uchta yo'l turardi tinmasdan nasroniylikka da'vat qilayotgan erining gapiga kirsa Alloh saqlasin dinidan qaytishi kerak u holda dunyo sharmandaligi va oxirat azobiga giriftor bo'lishi tayin u bu yo'lni o'li qolsa ham tanlamaydi garchi temir taroq bilan go'shtini suyaklaridan ajratib tashlasalar mabodo makkaga otasining uyiga qaytsa u hanuzgacha shirk qal'asining qal'adori keyingi hayotini xoruzor holatda kechirishga to'g'ri keladi uchinchi yo'lni tanlasa eriyu qarindoshlaridan uzilib vataniyu qavmidan mosivo habash diyorida yolg'iz o'zi yashashga mahkum ummu habiba alloh azza va jallaning rizosini barcha narsadan ortiq bildi va to mehribon parvardigor o'zining huzuridan yengillikni keltirguncha olis yurtda tanho yashab turishga azmu qaror qildi ummu habibaning intizorligi uzoq cho'zilmadi nasroniylikni qabul qilganidan so'ng ko'p yashamagan eridan ajralgan ayolning taloq iddasi nihoyasiga yetishi bilan yengillik keldi hech kutilmaganda mag'zunlik kayfiyatiga cho'lg'angan uyning tomiga yurakni entiktiruvchi xushxabar zumrad qanotlarini qoqib kelib qo'ndi kumush rang kunning choshgoh paytida taqillagan eshikni ochgan ummu habiba ostonada podshoh najoshiyning xos kanizagi abrahani ko'rdi abraha odob bilan salom berdim izn so'rab kirgach dedi podshohimiz sizga salom yo'llaydilar va aytadilarki allohning elchisi muhammad sizga uylanmoq niyatida ekanlar janobi oliylarga maktub yuborib u kishini o'zining tarafidan vakil sovchi qilibdilar siz ham o'zingiz xohlagan kishini vakillikka tanlang وعدسی ده kishilar کشیلر sobit kishilardir ularga haqdan omonlik ulardan فقط faqat yaxshilik keladi bu esa o'zlari uchun ikki dunyo saodatidir xalq tomonidan وعده vafosi bilan گزل maqoli bejiz aytildi